Iz emisije u emisiju govorimo o obhođenju našeg vjerovjesnika i poslanika Muhammeda alejhi salatu wasalam. Saznajemo istinitost riječi wa in neke la ala khuluqin azim. Riječi Allaha dželle wa ala, doista si ti o Muhammede na posebnom stepenu morala. Slušamo iz emisije u emisiju kako se Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasalam obhodio sa svim ljudima svim ljudima s kojima se svakodnevno susretao. Obhodio se na takav način da bi uvijek popravljao i samo popravljao situacije, makakve se dešavale pred njim, on, Allahov poslanik alihi salatu sam, nastojao bi tu situaciju da popravi. Nastojao bi da dotičnu osobu okoristi grešku koja bi učinila pred njom, pred njim poslanikom alihi salatu wasalam, Allahov poslanik alihi salatu wasalam bi je li odgovarajućom metodom otklanjao, pojašnjavao grešku ili bi podučavao onoga koji je pogriješio pa bi taj sam kasnije otklanjao, otklanjao dotičnu, dotičnu grešku. Evo već duži niz emisija govorimo upravo dakle o ovome, o grešnicima, kako se Allahov poslanik alihi salatu sam obhodio prema njima. Govorimo mnogo jer nas je najviše takvih, najviše nas je onih koji griješe, najmnogobrojnija skupina jeste upravo skupina grešnika. Kao što je Allahov poslanik alihi salatu wasalam i rekao, svi ljudi greše, a najbolji grešnici jesu oni, jesu oni koji se kaju. Spominjemo brojne metode Allahovog poslanika alihi salatu wasalam da bismo prije svega uvidjeli njegovu milostivost, njegovu blagost, njegove dakle metode kako je otklanjao te greške a zatim da bismo se podučili i mi, da bismo imali pred sobom sve te metode, pa shodno određenoj situaciji koja se desi pred nama, da odaberemo metodu s kojom ćemo ispraviti, ispraviti dotičnu grešku. Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam znao bi navoditi osobu koja bi počinila grešku, navoditi je da sama ispravi tu grešku. I zasigurno to kod onog koji čini grešku, je li biva upečatljivije. Tada, kada sam sebe ispravi u toj grešci, on nauči kako da više sebi ne dozvoli da ponovo čini tu istu grešku. Kada čovjek sam ispravi grešku, onda zna, vidi, dakle, da može bez te greške u svome životu. Zbog toga bi Allahov poslanik, alaihi salatu wasalam, navodio, posticao na razne načine, metode kako da sam čovjek ispravi svoju grešku. Pa brojni hadisi Allahov poslanika alaihi salatu sam govore o tome. Jedan od hadisa jeste hadis Ebu Hureyre radijallahu ta'ala koji kaže da dok je Allahov poslanik alaihi salatu sam sjedio sa svojim ashabima, sjedio u skupini, u džami, zajedno s njima, obraćao im se, govorio, vazio. Jedan je ashab ušao, poselamio Allahovog poslanika alihi salacom i ostale koji su sjedili s njim, zatim prišao jednom uglu ili jednom stubu i klanjao. Allahov poslanik alihi salacom dok je razgovarao sa svojim ashabima, krajičkom oka pratio je tog drugog ashaba koji je klanjao. Pa kada je čovjek završio s namazom i došao poslaniku alaihi salatu sam nazvao selam, selamu alaike ya Rasulallah. Allahov poslanik alaihi salatu sam je rekao alaike selam i neka je selam na tebe, vrati se i klanjaj jer ti doista nisi malo prije klanjao. Čovjek se začudio, međutim poslušat će Allahovog poslanika alaihi salatu sam. Pa je otišao čovjek i ponovo klanjao. Klanjao Nakon što je završio, vratio se, nazvao selam, poslanik alihi salatu selam odgovorio, valike selam, vrati se i ponovo klanja, jer ti doista nisi klanjao. Šta je sada? Međutim, čovjek je odlučio da posluša, pa je otišao i treći puta da klanja, kao što je klanjao do tada. I nakon trećeg puta prišao je Allahovom poslaniku alihi salatu selam, nazvao selam, A vjerovjesnik sallallahu alihi wasallam mu ponovo kaže vrati se i klanja jer ti doista nisi klanjao. Čovjek kaže Allaho poslaniće ja drugačije ne znam da klanjam. Ja više ne znam kako da klanjam. Ja klanjam tako kao što sam klanjao. Čovjek je brzo klanjao. Šta bi danas Allaho poslanik Muhammed sallallahu alihi wasallam rekao nama muslimanima kada bi nas vidio kako brzo klanjamo. Naravno kako brzo klanjamo one namaze koji po pravilu trebaju se klanjati sporo, teravije. To su turbo namazi. Kada bi Allahov poslanik alaihi salam samo mogao da čuje učenje imama na teravih namazu i brzo pregibanje, odlazak na ruku, odlazak na seždu, vraćanje sa seždi, šta bi Allahov poslanik alaihi salatu salam nama rekao i koliko bi nas puta vraćao da ponovimo te namaze. A oni su znali učiti na teravih namazu po dvije stotine ajeta, ne po jedan ajet, kao što je slučaj kod nas. Po dvije stotine ajeta, zadržavati se na ruku, na seždi. Teravih i znači tervejih, odmor, da se čovjek odmori u namazu, a ne dakle da se umori kao što je slučaj kod nas, da se oznoji, posle izađe iz džamije na propuh, da se prehladi i slično. Pa Allaho poslanik alihi salatu slan prilazi ovom čovjeku i pojašnjava kako se polahko klanja. Pa kaže, kada htjedneš klanjati, lijepo se abdesti. Na lijep način uzmi abdest. U potpunosti se abdesti, zatim se okreni prema kibli, donesi početni tekbir, Allahu akbar, zatim uči ono što ti je lahko iz Kur'ana. Zatim otiđi na ruku i smiri se na ruku, Zatim ispravi se nakon rukua i smiri se u tom položaju. Otiđi na seždu, padni na seždu i smiri se na seždi. Vrati se sa sežde u sjedeći položaj i smiri se na tom mjestu. Otiđi ponovo na seždu i smiri se, smiri se na seždi. Zatim se jeli, podigni i na takav način ponašaj se u cijelom svom namazu. Dakle, vidimo Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa alaihi wa salme vraćao je ovoga ashaba da ponovi svoj namaz. Ne bili uvidio grešku i kasnije je shvatio da je brzo klanjao, međutim nije znao kako polahko da klanja. Pa mu je Allahov poslanik alaihi salatu sam pojasnio. Dakle, ukoliko osoba na kraju ne zna kako da ispravi svoju grešku, uvidjela je grešku, međutim ne zna kako da je prevaziđe, onda odgajatelj treba da je poduči jasno, dakle direktno, jeli kako da otkloni od sebe tu, od sebe tu grešku. Zatim, također prenosi se od Omer ibn al Khattaba radijallahu talan da je Allahu poslanik alihi salatu wasalam vidio čovjeka kako se abdesti pa nije tokom abdesta dotični oprao dio pete dio svoje noge. Pa mu kaže poslanik alihi salatu wasalam vrati se i lijepo se abdesti. Dakle, Allahov poslanik sallallahu alihi wasalam bi vraćao one koji bi griješili ne bili uvidjeli grešku. Pa kaže vrati se i lijepo abdesti. Pa se čovjek vratio i abdestio u potpunosti, oprao noge u potpunosti. Zatim, treći slučaj. Prenosi se od Safvana ibn Umeje, Ebu Vahba, Sofvana ibn Uneje, koji je friško primio islam nakon oslobođenja Mekke. Nakon oslobođenja Mekke, među dakle, prisutnim Mekelijama koji su primali islam, bio je i Sofvan ibn Umeje, dakle čovjek koji je bio nov u islamu. Pa je krenuo Allahom poslaniku alaihi salatu wasalam da odnese nešto hrane, da dođe kod poslanika alaihi salatu wasalam i donese mu nešto hrane. Spominje se mlijeko i još jedna vrsta hrane. Pa je tek tako bahno ušao kod Allahovog poslanika alaihi salatu sam. Kao što često kod nas ljudi javljaju ti se, traže dozvolu kad već uđu kod tebe u sobu. Niti traže na ulaznim vratima, niti na bilo koji drugi način. Kamo li da te nazovu i da pitaju imali li bujroma? Ne, već o oh, he, evo mene. Tako kod nas postupaju. Pa je ušao i Safvan ibn Umeje kod Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, ušao, donio mu poklon, donio mu hranu. Međutim, grešku treba ispraviti, na grešku treba ukazati, ne smije se prešutiti. Pitanje je, hoće li kasnije biti prilike za takvo nešto. Pa je Allahov poslanik, alaihi salatu wasalam, rekao, izađi, vrati se i reci, assalamu alaikum, mogu li ući? Esselamu alaikum, mogu li ući? Mnogi danas mudruju, pametuju, pa kažu pusti ga. On je nov, on ne zna, pusti ga. Ne, dakle, mako bio, greška mora da se ispravi. I mora se ukazati na ono što je ispravno, mora se podučiti. Mako on bio, bio dijete, bilo riječ o djetetu ili dakle odrasloj osobi, muškarcu ili ženi, novom islamu ili ne, greška mora da se ispravi. Kao što je Allahov poslanik alihi salatu slam rekao Omeru, sinu Umu Seleme, svome dakle pastorku koji je bio dječačić, sjedio u njegovom krilu, jeo lijevom rukom, nije spomenuo bismilu i jeo svakle, pa je rekao o dječačiću, spomeni Allaha, reci bismillah, jedi desnom rukom i jedi ispred sebe. Dakle, dijete, dječačić, međutim, greška mora da se ispravi svakako, dakle shodno jeli, uzrastu, shodno nivou znanja i ostalo, odabire se i odgovarajuća metoda. Zatim, Allaho poslanik sallallahu alaihi wasallam je nastojao kod grešnika ispraviti grešku koliko je moguće. Ukoliko nije moguće u cijelosti ispraviti grešku, onda bi on ispravljao onoliko koliko je moguće. Pa se prenosi da je Allahov poslanik alaihi salatu slam jedne prilike obraćao se svojim ashabima i rekao neka se muškarac ne sastaje sa ženom osim uz prisustvo mahrema. To jest neka žena ne ide sama na put, na putovanje, pa da na tom putu sastaje se još neko s njom od muškaraca da putuju, a da ona nema svoga muškarca, odnosno svoga mahrema, svoga staratelja, onoga koji se brine o njoj. Pa se javio čovjek, kaže Allaho poslaniće, moja žena je već otišla, otišla sama na hađ. Otišla sama na hađ, a ja sam se upisao u tu i tu borbu da idem. Pa kaže Allaho poslanike, alaihi salatu sam, ne, ti ne idi u borbu, već idi za svojom ženom i zajedno s njom obavi hađ. Ti idi sa svojom ženom, sustigni svoju ženu i s njom ti obavi hađ, neka ne ide sama. Dakle, ona je već otišla, i počinila je grešku zato što ide sama, zato što nije sa svojim mužem ili nekim drugim bližnjim muškarcem, rođakom, jeli ocem ili bratom ili amidžom ili slično, koji joj je mahrem, ne može žena sama da putuje i slično, pa kaže Allahov poslanik alaihi salpsom, ako je već otišla, onda ti za njom, onda ti za njom, ispravi se onoliko koliko možeš, to što si pogriješio, što si pustio sam ženu, Pogriješio si, međutim, ispravi tu svoju grešku koliko možeš. Zatim, nastojao je poslanik sallallahu alaihi vseleme da poduči ashabe koji bi griješili kako da saniraju posljedice svoje greške. Ako je moguće ispraviti grešku, greška još uvijek traje, posljedice doživljava i on i drugi, a moguće ispraviti tu grešku, ta greška treba odmah da se ispravi. Pa dolazimo ashab, i kaže Allaho poslaniće, ja želim da idem u borbu, želim Allahovo zadovoljstvo, želim zadovoljstvo Allahovog poslanika alihi salavcom, želim nagradu od Allaha. Pa kaže, a gdje su ti roditelji? Jesi li pitao svoje roditelje? U kakvom si stanju ostavio svoje roditelje? Kaže, ostavio sam ih uplakane. Ostavio sam ih iza sebe uplakane. Oni plaču zbog ovog mog dijela, postupka teško im je bilo rastati se sa mnom, pa kaže Allahov poslanik alaihi salatu slavu, vrati se ti njima i bori se ti kod njih, da zaslužiš Allahov zadovoljstvo kod njih i obradu ih upravo onako kako si ih rastužio. Obradu ih onako kako si ih i rastužio. Zatim Allahov poslanik sallallahu alihi wa alihi wa sallame vodio je mnogo računa prilikom ispravljanja grešaka vodio je računa da bude pravedan. Počesto čovjek nešto kaže ili uradi, to što je rekao ili uradio nije u cijelosti greška. Možda jedan dio je ispravan, a drugi neispravan. Jedna riječ je ispravna, druga neispravna. Allahu poslanik sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam je bio pravedan, pa samo ono što je bilo neispravno, na to je upozoravao, to je ispravljao. I zasigurno ovakav pristup grešniku jeli, daje do znanja da je onaj koji ga ispravlja pravedan. I kada grešnik čuje na takav način da se dakle ispravlja, da se jedan dio njegov hvali, odobrava i kaže jeste to je u redu, međutim ovo nije u redu. Kada bih samo još ovo ispravio, bilo bi dobro, zasigurno da će se odazvati takvom savjetu. Dočim, ukoliko priđeš mu pa kažeš ništa to ne valja, A čovjek pogriješio možda samo u nekoj sitnici, međutim ti mu negiraš sve. Zasigurno da može kod njega proraditi inat ili ostaviti u cijelosti djelo. Pa i ono što je bilo ispravno, ne raditi. Prenosi se od Rubeje, dakle žene, kćerke Muaviza ibn Afra, da je pripovjedala kada se udala, da joj je Allahov poslanik alihi salatu sam kao i ostali gosti došli na svadbu prenosi dakle detalj sa svoje svadbe. Došao je Allah, poslanik alihi salatu sam i sjeo. Tu su bile djevojčice koje su pjevale povodom svadbe, pa je jedna od njih u pjesmi dok je pjevala spomenula a rekavši među nama je vjerovjesnik koji zna šta će se desiti sutra, koji zna budućnost, koji zna gajb. Pa kaže Allah, poslanik alihi salatu sam, stani ovdje, izostavi ovu rečenicu i pjevaj kao što si do sad pjevala. Izostavi ovu rečenicu, vjerovjesnik, među nama je vjerovjesnik koji zna šta će se desiti sutra. Samo Allah jedini zna šta će se desiti sutra. Rekao je Allahov poslanik alihi salam stani, pjevaj kao što si do sad pjevala, izostavi ovu rečenicu, jer doista samo Allah subhanahu wa ta'ala zna šta će, se, šta će se desiti sutra. Zatim, Allahov poslanik sallallahu alihi wa alihi wa sallame vodio je računa ukoliko bi dvojica se sporila, sukobila, žalila jedan na drugoga, ukoliko bi greška bila prisutna i kod jednog i kod drugog, nastojao je da bude pravedan, da ukaže na grešku jednog i drugog. A to počesto zna se, je tako, desiti? Nemoguće je da samo jedna strana bude grešna da samo jedna strana bude grešna. Pa Allahov poslanik alihi salatu wasalam bi ukazivao na grešku i jednog i drugog zasigurno na takav način ukoliko postupimo nadati se više da će greška biti i otklonjena, međutim ukoliko budemo pretjerivali, ne budemo bili pravedni, pa jednoj strani učinimo nasilje, osudimo jednu stranu u potpunosti, a odbranimo drugu stranu, zasigurno, dakle, može kod one strane koju smo osudili da proradi inat, da nastavi sa griješenjem, a i ova druga strana koju smo odbranili može shvatiti da ono što je ona učinila da nije greška, pa dalje da nastavi je li učinjenju te greške. Ne. Dakle, treba biti pravedan i ukoliko jedna i druga strana je doista pogriješila i jednu i drugu stranu treba je li, ukoriti i treba pojasniti njihove greške i ukazati im na ono što je ispravno. Spominje se da su se Abdurrahman ibn Auf, veliki poznati ashab Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, on sa Khalidom ibn Validom, radijallahu anhuma, malo zakačio. Posvađali su se. Pa su se požalili Allahovom poslaniku, alaihi salatu wasalam. Abdurrahman ibn Auf i Khalid ibn Valid. Pa je Allahov poslanik, alaihi salatu wasalam, rekao Halidu, o Khalide, ne uznemirava čovjeka koji je učestvovao u bici na bedru. Nemoj da uznemiravaš čovjeka koji se borio u prvoj bici, bici na bedru. Doista, kada bi podijelio i podijelio i metka, ne znam ti koliko, ti ne možeš da dostigneš njegovu vrijednost. Vrijednost čovjeka koji se borio u bici na bedru. Poznato nam je da drugoj, sljedećoj bici, bici na Uhudu, Halid ibn Valid nije bio sa muslimanima, već bio protiv muslimana. Dakle, nije bio na, u prvoj bici, nije bio u drugoj, a kamo li da bude u prvoj, u drugoj se borio na strani nevjernika, pa mu kaže poslanik alaihi salatu sam, Halide, ne uznemiravaj čovjeka koji se borio u prvoj bici za islam, presudnoj bici, bici na bedru, kada bi podijelio ne znam ti koliko i metka ti ne možeš dostignuti njegovu vrijednost. A zatim kaže nemojte uznemiravati ni Halida, doista je on jedna od Allahovih sablji kojom Allah kažnjava nevjernike. Dakle, stao odbranu i jedne i druge strane. Zabranio uznemiravanje i jedne i druge strane. Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam, dakle bio pravedan. Zatim, podučavao bi svoje ashabe, ukoliko bi pogriješili prema nekome, da traže halala, da traže oprosta od tog dotičnog prema kome su pogriješili. Dakle, nije dovoljno samo uvidjeti grešku, prestati s greškom, ukoliko ta greška ili tom greškom je učinjeno nekome nasilje, zulum, nepravda, neko se omalovažio, pocijenio, onda dakle treba tražiti halala od te osobe. Nije, dozvolj, nije dozvoljno samo se sustegnuti, prašutiti i gotovo, a njega smo obrukali, njegovu sramotu pronijeli među nama, ogovorili ga i sl. Ne, već treba tražiti halala od dotične osobe dok postoji dunjaluk, dok smo na dunjaluku, dok smo živi, jer sutra na ahiretu izmirivaće se jeli, nepravde, nepravde, sa dobrim i lošim dijelima. Izmirivat se nepravde sa dobrim i lošim dijelima. Zato požurimo, ukoliko smo nekome učinili nasilje, nepravdu, tražimo halala njega. Enes ibn Malik radijallahu telan kaže, Arapi dok bi putovali na putovanjima, bio je običaj da služe jedni drugi. Pa tako Ebu Bekr i Omer radijallahu anhuma bili su na putovanju i poveli su sa sobom sluge. Spominje se u drugim citatima da su to uglavnom bili siromasi. Jeli, kako bi ih služili? Jeli, kako bi donekle ispoštovali ovaj običaj? Pa, jednu noć su zaspali i kad su probudili, nisu našli svog slugu da im je već pripremio jelo. Naprotiv, našli svoga da spava kao što su spavali i oni. Kada su se probudili, jelo ih nije čekalo, već su zatekli slugu kako spava. Pa su rekli kako li samo ovaj mnogo spava. Subhanallah, pogledajmo. Dakle, nisu rekli neke ogromne riječi, krupne riječi. Rekli su, pogledaj ovog spavalice kako li on mnogo spava. Nakon toga su ga probudili i rekli, idi Allahovom poslaniku, alihi salatu usalam, pogledaj ima li kakvog jela kod njega, pa nam donesi. Otiđi do Allahovog poslanika alaihi salacom koji je također bio na putovanju pa vidi imali kod njega kakvog jela i donesi nam da jedemo. Pa je tako sluga i postupio, otišao do Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam i obavijestio ga da Ebu Bekr i Omer traže neku hranu da jedu pa kaže Allahov poslanika alaihi salatu vrati se ti njima i reci da su oni već jeli vrati se ti njima, vrati se Ebu Bekru i Omeru. Ebu Bekru i Omer, poznato je ko su oni bili. Međutim, dakle, ukoliko pogriješe mako oni bili, mora se ukazati na njihovu grešku. Pa kaže, vrati se ti njima i obavijesti ih da su oni već jeli. Kada se vratio sluga Ebu Bekru i Omeru i kaže, vraćam se od poslanika, alihi salatu sam, ne nosim vam ništa, on kaže da ste vi već jeli. Pa su se oni začudili i na drugoj strani zaprepastili. Požurili su, pohitali do Allahovog poslanika, alihi salatu oslam, i rekli, Allahov poslaniće, poručio si nam po našem sluzi, slugi, da smo mi već jeli, šta smo to jeli? Pa je rekao poslanik, alihi salatu oslam, meso svoga brata. Vi ste jeli meso svoga brata. To što ste rekli, kako li samo ovaj mnogo spava, jest velika spavalica, kako li on mnogo spava. Samo zbog toga, je li to što ste rekli, vi ste jeli meso svoga brata. Tako mi onoga u čijoj ruci, moja duša, vidim njegovo meso među vašim zubima. Pa su rekli, Allahov poslaniće oprosti nam, <laughs> kaže, tražite oprost od njega. Tražite oprost od njega. Idite i tražite oprosta od njega. Dakle, Allahov poslanik alejhi salatu vesselam koristio je mnoge metode da bi ispravio grešku kod ljudi, kod svojih ashaba koji su bili u njegovoj blizini, kod ljudi s kojima se susretao. Pa bi nekada ih dakle posticao da oni sami isprave grešku. Ukoliko ne bi oni nakon nekoliko puta vraćanja i činjenja dijela ne bi uvidjeli grešku, onda bi ih on podučavao. Ukoliko bi dvojica sukobila se, onda bi priznavao grešku i jednom i drugom, odnosno branio bi i jednog i drugog, ukazivao, pojašnjavao na grešku i čuvao dakle čast jednog i drugog. Ne bi se stavljao na stranu jednog u potpunosti. Zatim, kao što smo jeli vidjeli, podučavao je svoja ashabe ukoliko bi jedan učinio grešku prema drugom da traži halala od te druge osobe. I još je mnogo metoda ako Bog da, o njima ćemo govoriti u našoj narodnoj emisiji. Do tada Allaha subhanahu wa ta'ala molim da ove riječi koje govorimo i koje slušamo budu do oka za nas, a ne protiv nas. Da nas Allah dželavala koristi ovim riječima, da nas popravi i molim Allaha subhanahu wa ta'ala da oprosti i meni i vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama.